Allah zna najbolje. Sljedeće pitanje kaže, kaže moram autom da putujem jer sam sama. Da li mi je greh ako imam bratića sa mnom od 7 godina? E, znači, pitanje, ako sam dobro razumio, govori o tome da li je e, ženi muslimanki e, dozvoljeno da putuje da vozi znači auto, ovdje ako se dobro razumio u pitanju smisli da ona sama vozi auto, da putuje sa autom, a sa njom bude njen bratić od sedam godina. Znači, pitanje govori o putovanju ženi e, da vozi, da vozi ona auto samo. Znači, ovdje prevazi e, nije upitano da li uopće žene dozvoljeno da vozi auto, o tom nećemo govoriti. E, Inšala ispravno da je, da je bliže da je dozvoljeno, da nima dokaza ukazuju da je ženi zabranjeno uopćeno voziti auto, osim ako to vodi u fitnu iskušenje, tome slično. Odnosno da to, da to žena treba rada, žena treba da vozi auto, samo ako je prinuđena u velikoj potrebi ili u nuždi. Znači, e, u osnovi treba da je odveze njen muž, e, njen neko drugi koji je mahrem, a ako je u nuždi, kao što navodi ovdje e, ova sestra u pitanju, znači nima drugog izlaza, nego ona mora lično otići sa autom, iako postoje autobusi i vozovi i tako dalje, jer u autobusima, vozovima, ona, ona se tamo miješa s muškarcima i tako dalje, ali ovdje govorimo, znači, ako uzmemo u osnovi da je ženi dozvoljeno u nuži velikoj potrebi da vozi, ne da je bude stalna praksa da, da sa svojim vlastitim autom ili mužem autom da odradi neku stvar, ode, ode na određeno mjesto, e, e, da li je, znači ovdje sestra pita da li je njoj, da li je grehota njoj da ide, ako sa njom e, njen brat godina. E, sad se ovdje znači, e, pitanje vraća na to. Da li je to putovanje koje ona, e, znači ta vožnja sa autom, da li je ona predstavlja takozvani u šerijetu sefer, znači putovanje na udaljenost gdje je postala musafir ili ne. Pa ako, ako uzmemo prvi slučaj, znači ako se žena vozi sa autom na udaljenosti, na udaljenosti na kojoj ona nije musafir, znači neki 20, 30 ili 40 km e, shodno jel, e, šta čovjek sebe smatra, na koju dan sebe smatra musafirom ili po onom na čemu je do 80 km e, mada ispravni ono jel, ono prvo mišljenje znači ako žena vozi se na udaljenosti sa autom znači gdje, gdje nije musafir. Znači šta znači nije musafir? Znači nije, e, nije joj dozvoljena olakšica skraćivanja namaza, spajanja namaza, ne, e, ostavljanje posta i tako dalje. Ako u toj udaljenosti, na toj udaljenosti putuje sa autom, e, njoj nije apsolutno potreban ah, mahrem, da ima mahrema uzase. I tako da, a, a što tiče ovog bratića, što je 7 godina, on svakako bio ili ne bio, on ne igra ulogu po pitanju mahrema, jel'? bratić od 7 godina ne može biti mahrem. Mahrem može biti osoba koja je punoljetna, a ne osoba koja je maloljetna. Na tome e, u, e, uticaj e, bratića od 7 godina, bio ne bio, ne utiče na, na dozvolu i zabranu. Znači žena ako putuje sama sa autom na udaljenost koja nije putovanje u šerijaskom smislu, znači njoj je dozvoljeno da putuje, a ako putuje na udaljenost e, u kojem se ona e, smatra musafirom, primjer radi ako uzme da je to 50, 70, 80, 100 km, onda joj nije dozvoljeno da putuje bez mahrema. Na putovanju gdje ona postaje musafir, nije joj dozvoljeno da putuje bez mahrema. A mahrem se ima za sebe zna se, e, na, na koga se misli pod mahremom. Nadam se da, da je da je dat odgovor na ovo, na što se ciljalo sa ovim pitanjima, Allah zna najbolje.